Abdüləziz Ər-Racihinin şərhi ilə öncəki dərsdə Şeyxül İslam deməli ibadətin tərifi haqqında, onun ən uca məqam olması haqqında söhbət açdı və bu ən uca məqama yetişən insanların Allahın peyğəmbərləri olduğunu bəyan etdi və onların içində də Allah Subhanahu və Taala'ya Allahı qulluğu ən kamil surətdə gerçəkləşdirən peyğəmbərin də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm olduğunu bəyan etdi. Və bütün peyğəmbərlərin bu vəzifə ilə gəldiyini bəyan etdi ki, onlar qövmlərinə gəlib Allahda Allah subhanahu və təala ibadət etməyə əmr etmişlər. Allaha qulluğa əmr etmişlər bütün peyğəmbərlər. Sonra müəllif buyurur ki: "Və cəalə zəlikə lazimən li rasulihi ilə'l-maut." Allah subhanahu və təala bu qulluğu öz peyğəmbərinə ölənə qədər ona sanki bir ayrılmaz vəsf etmişdir. Kəmə qal: "Va'bud rabbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Allah subhanahu wa taala buyurur: "Yaqinli gələnəcən Rəbbinə ibadət et." Və bizəlikə vəsafə mələikətəhu və ənbiyəəhu fəqalə təala: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون Həmçinin Allah subhanahu və teala mələkləri və peyğəmbərləri vəsf edərək buyurur. Göylərdə və yerdə nə varsa, kim varsa, həmçinin və mən indəhu onun qatında olanlar ona ibadət etməyə təkəbbürlü göstərmirlər və yorulmurlar, usanmırlar. Allah subhanahu və teala'ya gecə və gündüz təsbih edib Allahın şəninə zikirlər deyib usanmırlar bundan. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون Allah subhanahu və teala buyurur ki, sənin Rəbbinin dərgahında olanlar təkəb ona ibadət etməyə təkəbbürlü göstərmirlər. Onu zikr edib, ona təsbihlər edib və Allah subhanahu və teala'ya səcdə edirlər. Və zəmməl müstəkbirinə anhə biqavlih Allah subhanahu və teala ona ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənləri pisləyərək buyurur. Və qalə rabbukum ud'uni əstəcib lakum. İnnellezîne yestekbirûne an ibadəti seyedxulûne cehenneme daxirin. Sənin Rəbbin buyur, sizin Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin və mən sizin dualarınızı qəbul edim. Allaha, ona, mənə ibadət etməyə təkəbbürlü göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar. Və nə'ətə safvətə xalqihi bil-ubudiyyəti ləh. Allah subhanahu və teala yaratdıqların ən seçilmişlərini qulluq ilə vəsf etmişdir. Allaha qulluq ilə. Fəqalə Teala: "Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Onlar cənnətdə elə bir bulaqdan, elə bir çeşmədən içəcəklər ki, doyunca onun mənsəbini istədiyi yerə yönəldəcəklər. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Rəhmanın, رحمن olan Allahın qulları yer üzündə mülayim gəzərlər. Cahillər onlara müraciət etdikdə, xitab etdikdə onlar salam deyərlər. Əl-Əyət. وَلَمَّا قَالَ الشَّيْطَانِ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Həmçinin şeytan Allah subhanahu və teala demişdir Quran-ı kərimdə keçir bu ayə. Rəbbim, ey Rəbbim, sənin məni azdırdığına görə yer üzündə olanları mən, olanlar üçün batili gözəlləşdirəcəm və onların hamısını haqq yoldan azdıracam. Yalnız kimlər? Yalnız sənin xalis qullarından savayı. Allah subhanahu wa ta'ala buyurdu ki, bu mənim doğru yolumdur. Sənin deyir, hökmranlığın mənim qullarım üzərində yoxdur. Yalnız azmışlardan və sənə, ta az sənə tabi olmuş azmışlardan savayı. Sənin hökmranlığın onların üzərinədir. Və şəxsi burada buyurur ki, Və qavluhu və cəalə zəlikə ləzimən. Allah subhanahu wa ta'ala bunu Peyğəmbərə sanki ayrılmaz bir vəsf etmişdir. Həkəzə təkunu mənzilətul ibadə. Bəli, deyir, ibadətin deyir, məqamı məhz bu cür olur. Fəmənzilətuhə azimətun bin nisbəti lil məxluq. Məxluqa nisbətdə deyir, onun məqamı çox böyüdür, çox əzəmətlidir. Və hədə və izə haqqaqəl ibadə fə innə qurbəhu minəllahi alə qadri təhqiqihi lihədihil ibadə. İnsan Allah subhanə və teala ibadəti gerçəkləşdirəcəyi zaman onun Allaha olan yaxınlığı gerçəkləşdirdiyi ibadət nisbəti ilə olacaq gerçəkləşdirdiyi ibadət nisbəti ilə. ولا يتنصل أحد من المخلوقين فيخرج عن هذه فيخرج عن هذه العبادة أبدا və heç kəs yaratılanlardan heç kəs bundan kənar qalmır və ibadətdən heç vaxtı qırağa çıxmır. Heç kəs bundan kənar qalmır. İbadət hamıya vacibdir. Və izə də'a raculun أن هناك أحد يسقط عنه التكاليف ولا يكلف بالعبادة وعقله ثابت ومعه aqluhu sabitun və ma'ah وليس مخوفا ولا مجنونا إلا الحائد والنفساء يسقط عنهم الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا Həmçinin, əgər bir insan onun üzərindən öhdəsiliyin düşdüyünü iddia edərsə və, deyə, və deyə, iddia edərsə ki, ibadət, o insan ibadətlə mükəlləf deyil, eyni zamanda o insanın ağlı başında olarsa və bir şeydən qorxmazsa, yaxud dəli olmazsa, məcnun olmazsa, təbii ki, gətirir heyzli və deməli nifaslı qadın istisna olmaqla, çünki onların üzərindən namaz və oruc düşür həmin bu hallarda. Həmin şəxs əgər bu sözləri deyərsə, tövbəyə dəvət edilər. Əgər o tövbə et etməzsə, o kafir olaraq öldürürlər. Kəmən nassa alə zəlikəl əimmə kə şeyxil İslam və qeyrihi. Buna deyir, Şeyxül İslam və digər alimlər diqqəti çəkmişlər ki, ins əgər insan <coughs> heç bir öhdəçilikdə, e, yəni ki, Allahın ona heç bir öhdəçiliyi üzərinə qoymadığını iddia edərsə və deyərsə ki, mənə namaz qılmaq vacib deyil və s. və ilaxır, ibadətlər mənlik deyil, o insan tövbəyə dəvət edilər. Əgər tövbə etməkdən imtina edərsə, kafir olaraq öldürürlər. Nəsəlullah səlamətə vəl afiyə. Və lihədə cəalə Allahul ubudiyyətə lazimətən. Və lihədə cəalə Allahu el-ubudiyyə lazimətən li rasulihi hattəl məvt. Bu səbəbdən Allah subhanahu və teala Allaha qulluğu Peyğəmbərə ölənəcən ayrılmaz etmişdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölənəcən Allaha ibadət etmişdir. Mə ənəhu sallallahu əleyhi və səlləm əkməlun nas. Walakin Allah cəalə ibadətə lazimətən leh. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanların ən kamil insanıdır. Bununla bərabər Allah Subhanahu taala ibadəti ona nədir? Ayrılmaz etmişdir. Yəni ki, ona o ibadəti yerinə yetirməlidir. فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله سبحانه وتعالى buyurur Kur'an-ı Kerim'de sana yakinlik gelene ibadet et. Rabbine ibadet et. Vel yakinu huvel maut. Yakinlik ise Kur'an hemen bu ayete gelen yakinlik ise ölüm demeydi. Ölüm. Yani ölüm gelenecen Rabbine ibadet et. Yani istemirra ala ibadeti rabbik velzemha hatta ye'tiyekel maut ve ente ala zalik. Bunun manası ibadet üzerinde, Rabbine ibadet üzerinde. Devamlı ol. və onu daimə et ta ki sənə ölüm gələnəcən və sən bu hal üzərində olmalısan. Və kəzəlikəl mələikətü vəl-ənbiyə fəhum əfdalu xalqilləh və qad vasafahumullahu teala bil-ibadə Həmçinin mələklər və peyğəmbərlər. Onlar Allahın yaratdıqları, Allahın məxluqatının ən fəzilətli məxluqlarıdır. Allah subhanahu və teala onları ibadətlə vəsf etmişdir. Ki, onlar Allah subhanahu və teala ibadət edir. Baxmayaraq ki, bunlar Allahın ən fəzilətli məxluqudur. Fəqalə və ləhu mən fissəməvəti vəl-ard. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Və hədə amun. Bu, ümumidir. Yəni, huvə məlikus səməvəti vəl-ard. Yəni, Allah subhanahu və teala göylərin və yerin hökmüran, hökmüdarıdır. Thumma qal və mən indəh. Həmçinin bunun ardınca deyir ki, onun onun dərgahında olanlar və humul mələikə Bunlar isə mələklərdir. La yəstəkbiruna an ibadətihi və la yəstəhsirun. Yusabbihunəl leylə və nəhərə la yafturun. Onlar nə edər? Deyir ki, onlar Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərməzlər və bundan yorulmazlar. Gecə və gündüz ibadət edərlər. Allah subhanahu və təaləni zikr edərlər. Həzə və humul mələikə vəl ənbiyə və rusul əfdalul məxluqat. Baxmayaraq ki, mələklər, peyğəmbərlər və elçilər yaratılanların ən fəzilətli məxluqlarıdır. Qalə Teala: "İnnellezîne inde rabbik Rəbbinin qatında olanlar və humul mələikə la yestekbiruna an ibadatihi və yusabbihunahu və lahu yescudun. O mələklər Allah qatında Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərməzlər. Onu təsbih edib, ona zikr edərlər və ona səcdə edərlər. ثم أخبر أن, أن من استكبر عن عبادة الله فإنه سيدخل جهنم صاغرا Sonra Allah subhanahu və teala xəbər vermişdi ki, Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar. Qalə subhanə və qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. İnnellezine yestekbirun an ibadati seyedkhulun cehenneme dakhirin. Rəbbiniz mənə dua edin dedi, deyib Rəbbiniz mənə dua edin, mən də sizin dualarınızı qəbul edim demişdir. Mənə ibadət etməyə, ya Allah subhanahu teala, mənə ibadət etməyə təkəbbürlü göstərənlər cəhənnəmə rəzil vəziyyətdə daxil olacaqlar və nə'ətə safvətə xalqihi bil ubudiyyə. Həmçinin Allah subhanahu və təala yaratdıqlarının ən seçilmişlərini, ən, ən salih, salihlərini qulluqla vəsf etmişdir. Qulluq, yəni keçən dərsdə dediyimiz kimi, insanın yetişə biləcəyi ən uca məqamdır. Peyğəmbərlərin ən, yetişə biləcəyi ən uca məqam hansıdır? Əl-ubudiyyə və risalə. Peyğəmbərlər, onların ən uca məqamı qulluq və peyğəmbərlikdir. Adi insanların isə ən uca məqamı nədir? Əl-ubudiyyə. Allaha qulluqdur. Və Allah Subhanahu taala buyurur: Salih insanlar barədə: "Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Onlar Allahın bulağından doyunca içər və onun mənsəbini istədiyi yerə yönəldərlər. Hadihi idafatu idafatu təşrif və təkrim. Yəni ki, burada Allah Subhanahu va taala deyir: "İbadullah" Burada izafə söz birləşməsi gəlir. Yəni ki, Allahın qulları. Allah subhanahu və teala qulları özünə izafət edir. Bu isə deyir nədir? Təşrif və təkrim izafəti deyirlər buna. Yəni ki, Allah subhanahu teala sanki onlara sayğı göstərərək onları öz qulları adlandırır. Allahın qulları. Və qala subhanahu وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Həmçinin Allah Subhanahu öz qullarını vəsf edərək dedi ki, rəhmənin qulları yer, üzün, yer üzərində mülayim gəzərlər. Onlara cahillər müraciət etdikdə onlara salam deyərlər. O kəslər ki, gecələri səcdədə və qiyamda keçirərlər. Allahın qulları. Fəadafəhum ileyhi subhanahu təşrifən və təkrimə. Allah subhanahu və teala onlara özünə sanki sayğı olaraq, təşrif və təkrim olaraq izafət etmişdi, birləşdirmişdi öz adına. İbadullah, İbadur Rahman. وأخبر الله تعالى عن إبليس أن الله تعالى لما أنظره أقسم أنه سيغوي الناس واستثنى واستثنى عباد الله المخلصين Həmçinin Allah subhanahu və teala İblis haqqında xəbər verdikdə buyurur ki, Allah Taala ona möhlət verdiyi zaman İblis and içmişdi Allaha. And içmişdi ki, sənin bütün məxluqatı, sənin bütün yaratdıqlarını azdıracam. Ve istisna olarak demişti ki illa ibadekel illa ibadallahil muhlasin. Allah'ın ihlası kullarına savay. Yani iblis onları azdıra bilmez. İstisna koymuştu burada. Fe innehu leyse lehu sultanun aleyhim. Çünkü onun Allah'ın ihlaslı qulları üzərində heç bir hökmranlığı yoxdur. Qala Allahu Teala anhu Allah Subhanahu taala onun barəsində buyurur: "Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." sənin məni azdırdığına görə iblis Allah Subhanahu taala buyurur: "Mən yer üzündə onlara çirkinlikləri bəzəyəcəm və onların hamısını azdıracam. İllə ibadəkə minhumul muhlasin." Sənin ixlaslı qullarından savayı. Və fi ayətin uxra Allah Subhanahu taala buyurur: "İnne ibadi leysə lek aleyhim sultan illə men ittəbə'əkə minəl gavin." Allah Subhanahu taala iblisə buyurur ki: Mənim qullarımın sənin, sənin, mənim qullarımın üzərində heç bir hökmranlığın yoxdur. Yalnız sana tabi olan azmışlardan savaya. فَأَضَافَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَيْهِ fi قَوْلِهِ اِنَّ ibadih لَيْسَ لَكَ aleyhim sultan. Allah subhanahu bu ayədə həmən o qulları özünə izafət edir, öz adına. Deyir ki, mənim qullarım. Bu da deyir, təkrim və təşrif izafətidir.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 Subhanallah, subhanə. Allah pak və müqəddəsdir. Bəl ibadu mukramun. Xeyr. Onlar Allahın sayğılı, möhtərəm qullarıdır. E, burada, yəni qalibdə hazar e, burada deməli kafirlər dedikdə ki, Allah özünə övlad seçmişdir. Onlar mələkləri qəsd etmişlər bu ayədə. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, "Bəl ibadu mukramun." Sonra növbəti ayədə deyir ki, onlar Allah Subhanahu taala sözünün önünə keçməzlər və onun əmr etdiyini edərlər.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 Siz həqiqətən çox pis iş etdiniz. Ləqəd ci'tum şey'ən iddə. Səmalar, göylər parçala az qala parçalansın, yer yarılsın, dağlar isə parça-parça olsun. Siz Rəhman olan Allaha övlad nisbət etdiniz. Rəhman olan Allahın isə özünə övlad seçməyə ehtiyacı yoxdur. Və heç gərək də deyil. Çünki göylərdə və yerdə olan hər bir şey, hər bir kəs Rəhman olan Allahın quludur. Allah Subhanahu və Teala onların hamısı hesablamış və bir-bir saymışdır. Və onlardan hər biri qiyamət günü Allahın qarşısına tək gələcək. Və şərhçi buyurur ki, və qavluhu və qala fi vasfil mələikə. Mələklərin vəsfinə dair müəllifin sözlərinin buyurur və deyir ki, şərhçi, Həzə fi vasfil mələikə. Bu, mələklərin vəsfinə gələn sözlərdir. Fəqəd vasafə Allahu Teala mələikə bil-ubudiyyə. Allah Subhanahu və Teala mələkləri qulluqla vəsf etmişdir ki, onlar Allaha qulluq göstərirlər, ibadət edirlər. Və ennəhum la yaxrucun anil ubudiyyə və onlar Allaha qulluqdan kənar çıxmırlar. Fəqalə subhanə bəl ibadu mukramun. Yəni mələikə ibadu mukramun. Yəni mələklər Allahın sayıqlı möhtərəm qullarıdır. La yaxrucun anil ubudiyyə. Bununla bərabər onlar Allaha qulluqdan kənar çıxmırlar. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Burada ayəni gətirir ki, onlar Allaha evladı, rəhman olan Allaha evlad nisbət etdilər və çox, çox pis iş gördülər. Və ayənin davamı şərhçi buyurur ki, və hədə fi bəyani təzimi mən nəsəbəl vələdə ilə nəsəbəl vələdə lilləh və ənə hədə əmrun azim Bu deyir nəyə bəyan edir ki, Allaha övlad nisbət edənlərin dediyi sözün çox şiddətli, çox deməli çirkin söz olduğunu. Fəmən nəsəbəl vələdə lillahi və qalə lillahi vələdun fəhvə müşrik. Və hər kim Allaha övlad nisbət edərsə və deyərsə ki, Allahın övladı var, o müşrikdir. Və qalə və qad qalə Allah və qad qalə alallahi qavlan azimən. Həmçinin bu insan Allaha çox böyük bir söz nisbət etmiş olar. Yəni ki, Allahın adından böyük bir söz demiş olar əgər ona övlad nisbət edərsə. Və lihədə qala Allahu Teala laqad ji'tum şey'an idda, yəni yəni əmran aziman. Siz deyir çox deyir böyük bir söz demiş oldunuz. Təkadus semawatu yatafattarna minhu və tenşaqqul ardu və takhirrul jibalu hadda. Hətta deyir bu sözdən, dediyiniz sözdən ki, Allah, rəhman olan Allah özünə övlad götürmüşdür. Az qala göylər parça-parça olsun. Yer yarılsın və deyir dağlar nə olsun? Dağlar da yerinden kopsun. Ey enne hâze emrun azim. Tekâdu tenfatiru lehu es-semâvât ve tenşakkul ard ve tehirrul cibâl. Haysu da'u lirrahmanil veled. Ve mâ yenbeği lirrahmani en yettehize velede. O zaman ki deyir, siz ona evlat nisbət etdiniz, göylər parça-parça gəlmə, az, qal az qala parça-parça olsun. Yer yarılsın, dağlar qopsun yerindən. O zaman ki siz Rəhman onu Allaha övladı nisbət etdiniz. Əslində isə rəhman olan Allahın özünə evlat seçməsi gərəksizdir. Sümmə qalə subhanəh, Daha sonra Allah subhanə və teala buyurur İn kullu mən fissəməvəti vəl-ard illə ətir-rəhməni əbdə. Göylərdə və yerdə olan hər bir kəs Rəhman olan Allahın quludur. Kullu mən fissəməvəti vəl-ard il yəti yəvməl qiyaməti əbdən lilləhi muəbbədun mərbutun məqhurun müzəlləlun musarrafun mudəbbar. tənfudu fihi qudratullah və məşiətuh ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا خروج له عن قدرة الله ونفوذ مشيئته Həmçinin deyir ki, şəhsçi deyir ki, göylərdə və yerdə olanlar qiyamət günü hamısı Allahın qarşısına qul kimi gələcəklər. Qul kimi və zəlil vəziyyətdə Allah subhanahu və teala'nın öz ixtiyarı olmadan onlar Allahın qullarıdır, muəbbəd, zəlil vəziyyətdə və Allaha ram edilmiş vəziyyətdə gələcəklər və Allahın qüdrəti və istəyi onları keçərli olacaq. Leysə ləhu min nəfsihi vücud. İnsan özü özlüyündə mövcud deyil, yaxud da özü özlüyündə yoxluq deyil. Həmçinin insan, hər bir məxluq Allahın qüdrətindən və Allahın istəyindən kənar çıxma qüdrətində deyil. Hamısı, hər bir məxluq Allahın qüdrəti və istəyi altındadır. Və qalə təalə anil məsih, müəllif buyurur, və qalə təalə anil məsih, Əlləzi idduiyyət fihil ilahiyyə və nübuvvə. Allah subhanahu və teala Məsih İsa peyğəmbər barədə buyurur, hansı ki ona həm ilahi vəsflər, həm də peyğəmbərlik deməli iddia olunmuşdur. Peyğəmbərlik ilə savay ilahi vəsflər də verilmişdir ona. Allah subhanahu və teala onun barəsində buyurur: "İn huwa illa abdun en'amna alayhi və cealnahu meselan li bani İsrail." O sadəcə bir quldur. Allah subhanahu və teala buyurur. O sadəcə bir quldur, yalnız bir quldur. Biz ona öz nemətimizdən verdik və ona İsrailin övladları üçün bir misal etdik. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله Peyğəmbər sallallahu aleyhi hədisdə buyurur ki Nəsranilərin İsa Məryəm oğlu İsanı şirtdikləri kimi məni şirtməyin. mən sadəcə bir qulam dedikdə deyin, Allahın qulu və elçisi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur. Hədisi Buxari rivayet etmişdi. Və qavluhu Və qala Teala anil Məsih şərhçi buyurur. El-Məsih İsa ibn Məryəm alayhissalatu vesselam. Nəbiyullah. Məsih deyildikdə, deyildikdə burada Məryəm oğlu İsa qəsd edilir. Peyğəmbər, Allahın peyğəmbəri. Və huve min ulul azmil xamsa. O deməli 5 ulul azm peyğəmbərlərindən biridir. Və hu abdun lillahi la yakhrucu anil ubudiyyə. Həmçinin o Allahın quludur və Allaha olan qulluqdan kənar çıxan bir məxluq deyil. İddiat fihin nasara ilahiyyə və nubuvva. Nəsranilər onun ilah və peyğəmbər olduğunu iddia etmişlər. Fəddəu ennehu ilahun əv ennehu ibnullah. Onlar iddia etmişlər ki, o ya ilahdır, ya da ki ilahın, Allahın quludur. E, Allahın oğludur. Qala Allahu Teala: Allah Subhanahu ve Teala buyurur. "Laqad keferellezine qalu innallaha salisu selasa." Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu buyurur ki, Allahın üçündən üçüncüsü olduğunu deyənlər kafir oldular. Və ma'a zalika fəl-Məsih alayhi-salatu vesselam abdun la yakhrucu anil-ubudiyyə. Buna rəğmən Məsih alayhi-salatu vesselam quldur və Allaha olan qulluqdan kənar çıxan bir məxluq deyil. عبد lillahi fekeyfe yəddəi fihin nasara ənəhu ibnullahi əv ənəhu iləh. Belə olan halda nəsranilərin onun Allahın qulu yaxud ilah olduğunu iddiası nə dərəcə doğrudur? Ola necə iddia edirlər onu? Teala Allahu an zalik. Allah subhanahu ve teala bundan çox ucadır. Və lihədə qala Allahu teala anil Məsih. Bu səbəbdən Allah subhanahu ve teala Məsih haqqında buyurur. İnhu, yəni ad-damiru yaudu iləl Məsih. O, yəni ayədə gələn o, Deməli, şəxs əvəzliyi Məsihə qayıdır. İsa Peyğəmbərə. İn huvə illə abdun ən'amnə aleyhi və cəalnəhu məsələn li bəni İsrail. Ən'am Allahu aleyhi bin nubuvvə və risalə. Allah subhanahu teala bu ayədə dediyi, biz ona neymətimizdən verdik. Yəni Allah subhanahu teala ona öz peyğəmbərliyi və risalət vermişdir. İsa peyğəmbərə peyğəmbərlik və risalət vermişdir. Və cəalnahu və cəalnahu məsələn li bəni İsrail və onu İsrail övladları üçün bir misal etmişdik və nəbiyyuna Muhammed aleyhissalatu vesselam afdalul xalq. Həmçinin bizim bizim peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm afdalul xalq. Yarat yaratıqların ən fəzilətlisidir. Qala fil hadisi sahih. Və bununla bərabər peyğəmbər sallallahu hədisdə buyurur ki: "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. İnma ana abdun faqulu faqulu abdullah və rasuluhu." Mən Nəsranilərin İsa peyğəmbərini şitdiyi kimi məni şitməyin onların şirkməsi nədən ibarətdir? Onu ilah vəsfləri vermişdir. Mən yalnız bir qulam və dedikdə deyin Allahın qulu və elçisi abdun və hada huwa maqamu. Abd, qul. Qul bu peyğəmbərin məqamıdır. Birinci demə bundan öncəki dərsdə də bildik ki, ən uca məqam insanın yetişə biləcəyi ən uca məqam Allaha qul olmasıdır. Və hada məkanu bu onun sanki bir e, məqamıdır. Və hadihi mənzilətuhu Abdullahi və Rasuluh. Bu, bu Peyğəmbər s.ə.v-in dərəcəsidir. Allahın qulu və elçisi. Lə tuturuni. Əl-itrah və mücavəzətul həddi fil-mədh. Əl-itrah, hədisdə gələn itrah. Onun deməli mənası ərəb dilində tərifdə həddi aşmaq deməkdir. Tərifdə. Bir, məsələn, bir nəfərə təriflər, sənalar verməkdə həddi aşmağa deyirlər. Əl-itrah. Vəl-kəzibu fihi. Vəl-ğulu. Həmçə onun adından deyilən yalan və ona nədir? Aşırıya varma həmin şəxsi nisbətdə. Lə tuturuni və lə təğluni fətərfəuni min məqamil ubudiyyə və risalə ilə məqamil uluhiyyə kəməddəətin nasara fi İsə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v burada demək istəyir ki, mənə, mənə qarşı aşırıya varmayın. Məni, qal, məni, məni deməli, qulluq və peyğəmbərlik məqamından daha yüksəyə qaldırmayın. İlahi vəsflər verməyin mənə, ilahi məqamı qaldırmayın. Necə ki, nəsranilər İsa Peyğəmbəri etdilər. Və qavluhu və qad na'atahullah. Deməli burada müəllif buyurur və qad na'atahullahu bil ubudiyyə fi akmali ahvalihi fa qala fil isra. Allah subhanahu və taala peyğəmbər sallallahu alayhi və sallami ən kamil durumlarda, ən kamil hallarda qulluq ilə vəsf etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən burada deməli 4 dənə ayə gətirəcək bu Peyğəmbər s.ə.v-in ən deməli kamil hallarıdır. Məsələn, əvvəl burada gətir İsrada, Allah Subhanahu taala gecə gecə ikən Peyğəmbər s.ə.v-i meyraca qaldırdıqda, Peyğəmbər s.ə.v ən kamil hallarında və digər hallarda deyir, onu ən kamil hallarında qulluqla vəsf etmişdir. Bil ubudiyyə. Fəqala fil İsra. Deməli İsrada demişdir: "Subhanallazi əsra bi abdihi leyla." Allah Subhanahu va taala bu ayədə buyurur ki: gecə ikən öz qulunu, görürsən burada gəlir, qulluqla vəsf edir Peyğəmbər əsasım. Gecə ikən öz qulunu qaldıran Allah pak və müqəddəsdir. Və qalə fil ihə, həmçini Peyğəmbər əsasıma vəhy verdiyi zaman buyurmuşdur. Fə əvhə ilə abdihi mə əvhə. Peyğəmbərə vəhy et, öz quluna, görürsən burada da quluna deyir, öz quluna vəhy etdiyini etmişdir. Burada da nədir? Ən kamil hallarıdır. Birinci hal hansıdır? İsra, Allahın Peyğəmbəri meyraca qaldırdığı zaman onu qul olaraq vəsf etmişdi, öz qulu. Demişdi ki, Əsra bi abdi. Burada vəhi verdiyi zaman ona demişdi ki, Əvhə ilə abdi, öz quluna. Və qalə fid dəvə, həmçin dəvət zamanı, dəvət deyilikdə burada dua zamanı qəst edilir. Dua zamanı demişdir, وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Və burada öz Peyğəmbər s.ə.v-i dua edərkən, Allaha ibadət edərkən nədir? Abdullah vəsf etmişdir, Allahın qulu. Burada da qul olaraq vəsf etmişdir. Deyir Peyğəmbər, o, Allaha dua etmək üçün, Allahın qulu, Allaha dua etmək üçün qalxdığı zaman onlar, burada cinlərdən söhbət gedir, sanki onu dairəyə salıb çəpər yaradırlar. Burada ayə, orada ondan söhbət gedir. Və qalə fit təhəddi, həmçinin Allah Subhanahu ve Teala müşriklere meydan okuduğu zaman buyurmuştur. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kul vəsf etmişdir ki, abde, ala abdina bizim mənim bizim qulumuza. Deyir ki, əgər siz bizim öz qulumuza nazil etdiyimizə şübhə edirsinizsə, onun mislində olan bir surə gətirin. Və burada şəhçi buyurur, وقوله وقد نعته الله هذه أعلى المقامات لنبينا صلى الله aleyhi ve sellem. Bu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uzun makamlarındandı. Kulluk. Ve ma'a zalike vasafahullahu teala bil ubudiyye. Bununla beraber Allah subhanahu teala onu kullukla vasfetmiştir. Ve lev kana hunaka şey'un a'la min min hadhihi'l ubudiyye le vasafahullahu biha nebiyyehu fi hadhihi'l ahval. Ve burada dört tane Peygamber sallallahu durumun vasfedir Allah subhanahu teala. İsra demeli Meyrac gecəsi Peyğəmbər sallallahu qaldırılması, ona vəhi etməsi, ona Allaha ibadət etməsi və dördüncü də nədir? Dördüncü ət-təhaddi Allah Subhanahu taala müşriklərə meydan oxudu o zaman. Və Allah Subhanahu taala bu dörd məqamda Peyğəmbər sallallahu əleyhi qulluqla vəsf etmişdir. Əgər qulluqdan daha fəzilətli, daha yaxşı bir məqam olsaydı, Allah Subhanahu taala təbii ki, şərhçi dediyi kimi, onu həmin vəsflərlə vəsf edərdi bu dörd məqamda, bu ən kamil hallarda. Deməli, birinci hal deyir, əl-hələtul ulə, hələtul isra. Birinci hal, Peyğəmbər sallallahu birinci halı isra halıdır. İsra gecə, gecə ikən, gecə ikən deməli, meyraza qaldırılması Peyğəmbər sallallahu Ləmmə usriyə bihi alayhi salatu vesselam min Məkkədə ilə Beytül Məqdis. O zaman ki, Allah Subhanahu taala onu Məkkədən Beytül Məqdisə, indiki Qüdsə, Beytül Məqdisə deməli nə etmişdi? Gecə ikən aparmışdı. Allah Subhanahu taala onu təbii ki, qaldırmışdı onu. Summa urica bihi min Beytül Maqdis ilə səma. Ondan sonra Beytül Maqdisdən, Beytül Maqdisdəki Qüdsdə yerləşən məsciddir. Sonra Allah Subhanahu Beytül Maqdisdən onu səmaya qaldırmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oradan. Əvvəl Məkkədən Beytül Maqdisə, oradan da səmaya. Qala Allahu Teala Subhanallazi əsra bi abdihi leyla. Öz qulunu gecə ilə səmaya qaldıran Allah pakdır və müqəddəsdir. İzən Rasulullah abdun və leysə bi mələk və la ilah. Bununla aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem quldur. O mələk, yaxud ilah deyil. Və leysə bin Allah, həmçinin Allahın oğlu deyil. Kəmə təddəin nəsara fi İsə. Nəsranilərin İsa'ya dair iddia etdikləri kimi. Bəl huvə abdullahi və rasuluh. Əslində isə o Allahın qulu və elçisidir. Və fi məqamil ihə qala Allahu Teala həmçinin vəhi verdiyi zaman Allah subhanahu wa ta'ala buyurur: "Fə əvhə ilə abdihi mə əvhə" öz quluna vəhy etdiyini etmişdir. Fəsəmməhu abdəhu və vasafəhu bil-ubudiyyə. Allah subhanahu və teala onu qul olaraq vəsf edib və onu qulluqda, qulluq ilə səciyyələndirmişdir. Və fi məqamid də'və iləllahi qala teala həmçin dua zamanında, dua məqamında buyurur və ennəhu ləmmə qamə abdullah yəd'u. Allahın qulu qalxıb Allaha dua etdiyi zaman. Və fi məqami inzalil kitab həmçinin kitabın nazil ettiği megamda buyurur. Ve in kuntum fi raybin mimme nezzelna ala abdina. Eğer siz bizim kulumuza nazil ettiğimize şüphe edirsinizse. وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ شَيْءٌ أَعْلَى مِنَ la لَوَصَفَ اللّٰهُ بِهَا نَبِيَّةِ Eğer orada Allah'a kulluktan daha daha uca, kamil bir şey olsaydı Allah Teala öz peygamberini onunla vəsf edərdi. فَهَذِهِ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَأَشْرَفُ الْأَحْوَالِ وصف الله بها نبيه بالعبادة وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم Bu deyir ən uca məqamlardır və ən şərəfli durumlardır. Allah Subhanahu taala öz peyğəmbərini ibadətlə vəsf etmişdir. Və o deyir, təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yaradılanların ən kamili və ən fəzilətlisidir. Fədəllə alə ənəhu leysə hunaka ahadun yaxrucu anil ubudiyyə minəl məxluqin əbədən. Bu isə məxluqlardan hər hansı birinin qulluqdan çıxacağını çıxacağını mümkünsüz olduğunu göstərir, dəlalət edir. Və men iddia ennehu yahrucu an ubudiyyetillah və ennehu yetecavazuha fa innehu yakunu kafiran murtadda. Çünki əgər biri Allaha qulluqdan çıxacağını və ondan kənar olacağını iddia edərsə, o kafir və mürtədə çevrilmiş olar. ومن ادعى أنه يتجاوز العبودية وأنه لا يكون عبدا لله فهذا mustakbirun an ibadətillah. Həmçinin əgər biri Allaha qulluqdan kənar olacağını iddia edərsə və onun Allahın qulu olmadığını iddia edərsə, o Allaha qulluq etməkdən, Allaha ibadət etməkdən etməyə, Allaha qulluq etməyə təkəbbürlü göstərmiş insan olacaq. Və men istekbara an ibadətillahi fehuve kafir. Allaha ibadət etməyə təkəbbürlü göstərən isə kafirdir. وَاسْتَسْلَمَ لِلّٰهِ وَلِغَيْرِهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ Lakin əgər biri Allaha və qeyrisinə təslim olarsa, o müşrik olacaq. وَمَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَغَيْرَهُ فَهُوَ مُشْرِكٌ Kim Allaha və qeyrisinə, eyni zamanda qeyrisinə ibadət edərsə, müşrikdir. وَكِلَا مِنَ الْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَكْبِرِ kafir. Hər ikisi müşrik və təkəbbürlü insan kafirdir. Feddinu müəllif buyurur ki, Feddinu kulluhu daxilun fil ibadə. Bütün din ibadətə daxildir. Və buradan aydın olur ki, Şeyxül İslam'a verilən suallardan biri də ki, ibad demə, bütün din ibadətə daxildir yoxsa yox? Şeyxül İslam burada onun cavabını verir, deyir ki, "Fəd-dinu kulluhu daxilun fil ibadə." Bütün din ibadətə daxildir. Və şərti deyir: "Və hadihi cümletun muhimmə." Bu çox önəmli bir cümlədir. Şeyxül İslamın dediyi وهذا جواب سؤال عن الأسئلة التي وجهت lil-müellif. Bu deyir, müəllifə ünvanlanan suallardan birinə verilən cavabdır. Naam, əd-dinu kulluhu daxilun fil ibadə. Bəli. Din bütövlüklə ibadətə daxildir. As-salatu daxilatun fil ibadə. Namaz ibadətə daxildir. Və s-savmu daxilun fil ibadə. Oruc ibadətə daxildir. Və l-haccu daxilun fil ibadə. hac ibadete dahili. Ve birrul valideyn dahilun fil ibade. Həmçinin valideynlərə yaxşılıq etmək ibadətə daxildir. Vasilətur rahimi daxilun fil ibadə. Qohumluq əlaqələrini qorumaq ibadətə daxildir. Və hubbullahi və rasulih daxilun fil ibadə. Allahı və Rasulunu sevmək ibadətə daxildir. Və tilavətul Qur'an daxilun fil ibadə. Quran oxumaq ibadete daxildir. Və təsbihu daxilun fil ibadə. Allahı təsbih etmək ibadete daxildir. Vəl-əmru bil-ma'ruf daxilun fil ibadə. Ən-nəhyu anil-munkar daxilun fil ibadə. Həmsinin yaxşılığa əmr etmək və pislikdən çəkindirmək ibadete daxildir. Vəl-ihsanu ilən-nasi daxilun fil ibadə. İnsanlara yaxşılıq etmək ibadete daxildir. Və kəfful əzə anin-nas daxilun fil ibadə. İnsanlara əziyyət verməmək ibadete daxildir. Və həkədə cəmi'u furu'iddin kulluha daxilətun fil ibadə. Və beləliklə dinin bütün şaxələri ibadətə daxildir. Leysə hunəkə şeyun yaxrucu anil ibadə. Orada ibadətdən çıxacaq, kənar olacaq heç bir şey yoxdur. İnşallah bu gün bura qədər. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik. Estəğfirullah və atubu ileyh.